اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله استعين بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين يا أكرم الأكرمين اللهم يسر ولا تعسر اللهم بارك وتمم بالخير لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم أما بعد Sva hvala i zahvala pripadaju samo Allahu, savršenom gospodaru svih svjetova, koji nema mahane, nema nedostatka, nikomu sličan ni rava nije i samo on smije i mora i zaslužuje da bude obožavan. Nega hvalimo zbog njegove potpunosti i savršenosti u svakom smislu. Njemu zahvalijemo na svemu na blagostanju na iskušenju, jer samo on subhanahu wa ta'ala sve propisuje i sve određuje iz svoje savršenosti i nepogrešivosti, pa je to za nas najbolje i s tim trebamo da budemo strpljivi, zahvalni i zadovoljni. Od njeg pomoć, oprost i uputu tražimo. Koga Allah uzvišeni uput i napravi put, tome nema zablude. Koga Allah subhanahu wa ta'ala pravedno zablude ostavi, tome nema ni pomagača ni upućivača. Zato težeći ka Allahom subhanahu wa ta'ala zadovoljstvu, svjedočimo da nema drugog Boga sem Allaha jedini i nema sudruga i da je Muhammed sallallahu a nehi wa sallame Allahov rob najbolji i njegov poslanik posljednji. Ima mjesta tamo još. A zatim nastavljamo za Allahov pomoć sa komentarom vasitijske akide i to uvodnog dijela gdje je šeful Islam ibn Taymiyyah rahimahullah spomenuo niz ajeta koje govore o raznovrsnim Allahom subhanahu wa ta'ala svojstvima. Neka od tih svojstava su vezana za njegovo biće, to jest opisi Allaha subhanahu wa ta'ala. Ono što je on objavio od svojih opisa vezani za njegovo biće, neka su vezana za njegova djela, to su djela koje Allah subhanahu wa ta'ala radi kad hoće. Pa nas je obavijestio da on ima tu sposobnost i tako će da bude, na primjer, da dolazi na sudnji dan, doći će on na sudnji dan da presudi robovima, o čemu smo govorili prošli put. Prošli put, na kraju dersa smo govorili o Allahovom subhanahu wa ta'ala licu i o tome da se Allah subhanahu wa ta'ala robovima predstavio tako što ih obavijestio da on ima lice. spomenuli smo dva eta i objasnili smo da se to odnosi na lice i da je to, kako vjeruje Ehli Sunnet, onako kako njemu delikuje i da je to savršeno i postupno lice koje Allah subhanahu wa ta'ala opisuje raznoraznim osobinama, između ostalo kaže da je to lice veličanstveno, sveto, plemenito i tako dalje nastavljamo večeras pa ćemo ako Bog da govoriti o osobinama o tome da Allah subhanahu wa ta'ala ima ruke i o tome da Allah subhanahu wa ta'ala ima oči da je neko prije hiljadu godina i malo više od toga priča ovako kao što ja sad pričam vam i rekao ljudi muslimani sad ću vam ja govorit da Allah ima lice i da Allah ima oči napravili ga budalom Šta ne imaš to govoriti, to svi znaju, to svi vjeruju. To piše u Koranu. To ima u hadisima. To niko pameta ne negira. Mi danas imamo situaciju da većina muslimana u svijetu ne vjeruje u ove stvari. I zato se ovome govori već to stoljećima. I knjige pišu da se dokaže da kao što vjerujemo u Allaha, moramo vjerovati Allahu i da nas je Allah subhanahu wa ta'ala obavijestio o nečem od, od njegovih savršenih opisa i da je onako kako je on rekao, a nekako neko hoće da skonta, da shvati, da prepravi, da iskrivi, da negira. I da sve što je Allah subhanahu wa ta'ala obavijestio je istina, je savršeno, je potpuno, je onako kako njemu dolikuje i ništa od toga, makar imalo isto značenje, nije slično ničemu stvorenja. I ovdje vredi jedno pravilo, a to je govor o osobinama je poput govora o biću. Mi svi vjerujemo da Allah ima i postoji. Musliman u to ne sumnja. I kad kažemo postoji, mislimo da postoji u stvarnosti, ne kao što su neki rekli filozofi, postoji samo u razumu, a ne van njega, da Allah sačuva od zabude. I time su negirali postojanje Boga. A čim postoji u stvarnosti ima biće, ne kažemo tijelo, jer to nije preneseno, ali ima biće. I vjerujemo, kao što svi muslimani vjeruju i vjerovali su, od Adema alaihi do kraja prve tri generacije muslimana, kasnije su neki došli da negiraju prve tri generacije muslimana, umeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, da je Allah svojim bićem iznad i odvojen od stvorenja i da nije pomješan s njima. I kad pitaš ljude postoji li Bog, kažu postoji. No, postojimo li ja i ti? Postoji. Jesi li ti time uporedio Boga sa stvorenjima, kaže nisam Bože sačuvaj, nije naše postojanje kod njegova. E, eh, što bi rekli, klik od nas tu te čeka. To nam treba. Što bježiš od toga da kad te Allah obavijesti o nečemu drugoga, o drugome što je vezano za njega, što niko drugi ne može znati, osim da objavom dođe, a došlo je objavom u Kur'anu ili vjerozostavnom sunnetu, Što ti je teško da prihvatiš i kažeš ko jeste, ali nije ničemu slično, nego je to onako kako Allah odoliko. Ako je to poređenje, onda je postojanje poređenje. Također postoji jedno drugo pravilo. Nema muslimana od ovih kanavista, ovih koji su upadu razno razne sekte vezane za Allahove imena i osobine, a da nije potvrdio nešto od osobina. Jedni potvrđuju 7, drugi 14, treći 21, četvrti potvrđuju svojstva bića, ne potvrđuju svojstva dijela i tako dalje i tako dalje. Pa pošto potvrđujete neke osobine, pitamo ih na primjer. Vjeruju da Allah ima osobinu života, da je živ. Da mu je to ime i osobina. Pitamo ga ponovno, jesi ti živ? Kaže, jesam. Jel tvoj život kao njegov kaže ne. Pa kako je to Allah živ kad kako njemu doliko je? Otkud znaš? Tako vjerujemo, to je od vjere i tako dalje, došlo je u objev. Opet kažemo, e, tu te čekam. Jer sve ono drugo što je isti taj gospodar u istim tim tekstovima sve tim koji su došli objavom objavio, na isti kalup trebaš da prihvatiš. I završeno. Pa se kaže govor u nekim svojstvima je kao govor u ostalim svojstvima. Vjeruju da Allah čuje i vidi, a ne vjeruju da Allah dolazi ili spušta se na ovo nebo ili da se uzdiže iza darša. Allah u Kur'anu i sunnetu rekao da čuje i vidi. Allah je Kur'anu i sunnetu. Kaže mu sunnetu Allah. Rekao je sunnet objava koju je Allah objavio Muhammed da se nam onama preni. I namjer što radim, nije greška. Allah u Kur'anu i sunnetu obavijestio da se on spušta isti izvor od onoga koji ne laže, a to je gospodar savršeni, zašto jedno vjeruješ, drugo ne vjeruješ? Pa su ljudi došli i rekli, nema Allah lica, ne uzadu. Govorili smo o licu, a nismo govorili o žitku gledanja Allahovo lice, to je šejh ostavio za kraj. Pa će o tome biti govor ako voda kasnije. Možda na proljeđa kovada. Jer ima niz osobina prije toga i vjerujemo da Allah ima lice jer ono subhanahu wa ta'ala opisao lice. I ne kažemo da je lice dio Allahovog bića. Jer Allah nije sastavljen iz dijelova. Nećemo koristiti taj izraz. Ali mi znamo šta je lice. I kažemo da je to od opisa na Allahovom biću. Znamo šta je lice, ne moramo opet. Samo bježimo od tih izraza, tržimo se izraza samo koji su došli u šerijskim tekstovima. Jer ljudi često pogrešili preko izraza, i koristili neke druge izraze, pa ih je to navelo kasnije kad skontaju da su pogriješili u izrazima, da negiraju osobinu. Prvo se pogrešno izrazili, pa su onda neki nakon njih shvatili da je to greška, da bi mogli imati negativno značenje, Allahu nema ništa negativno, pa su se vratili na tome da negiraju Allahu osobinu. Pa kažu, drugi nema Allah lice. To je njegovo zadovoljstvo, to je ovo, to je ono, počnu da prepravljaju, Jer ako bismo rekli da Allah ima lice, kaže, mi bismo time uporedili Allah za stvorenjima. Vraćamo se na ona dva pravila. Govor u biću je govor kao govor osobinama i govor o nekim osobinama obavezuje nas da tako isto govorimo o drugim ostalim osobinama oba pravila i ono glavno pravilo mi smo vjernici zato što vjerujemo. Prvi opis vjernika u Kur'anu na početku sure Bakara je da vjeruju u gajbi, vjeruju nepoznat. Vjerenici smo zato što vjerujemo. Kome? Allahu subhanahu wa ta'ala njegovu poslaniku. Oni su obavijestili ovu stvar i to je istina. I u to su umljeni. I također vjerujemo da u Kur'anu stoji lese ke mitri hišej, njemu nemšta nije slično. I na osnovu toga, i to je temel svih temela u ovom. Šta god Allahu potvrdimo, to je potpuno inako kako njemu dolikuje. Kažu nema Allah ruku. Ne možemo to potvrditi to, nego ćemo mi to protumačiti, pa ćemo reći to je moć, to je pomoć, to je ovo ili ono. Ili Allah rekao moć ili pomoć u ajitima koji ćemo spomjetili ruke, kaže rekao je ruke, ali znate moramo pobjeći, ne moramo pobjeći, moramo vjerovati. Kažu također za oči kojima je Allah subhanahu wa ta'ala sebe opisao u Kur'anu. Ne smijemo to potvrditi ne smijemo to vjerovati. Pa su učenjaci bili prisjeni da to spomenju u knjige akide, knjige vjerovanja. Da pojasne ono u što nije bilo sumnje kod pismenih i nepismenih, naukih i učeni muslimana u prvim stoljećima. Ljudi su to vjerovali fitrom, prirodom i kogod pročita Kur'an ili čuje nešto od desa ili ajete, čuje na namazima kad se uče, dovoljno mu je bilo da povjeri u to pa ćemo ako Bog da početi sa komentarom ova tri ajeta koji govori o Allahu subhanahu wa ta'ala osobina, o osobina Allahu subhanahu wa ta'ala ruku i tri ili četiri ajeta koja su spomenuta vezana za Allahu subhanahu wa ta'ala oči. Ponovno napominjem, da ne bude, bude zabuni. Sve što vjerujemo i sve što je Allah spomenuo da ima od onoga što ima i druga stvorenja, to je savršeno potpuno onako kako njemu dolikuje. Svi vjerujemo da Allah vidi i svi vjerujemo da Allah sve vidi. I svi vjerujemo da mi vidimo i vidimo onoliko koliko nam je Allah dopustio. Ne vidimo svi jednako u ljudskim domenima, nekom je vid slabiji i nekom jači. A kamo li da vidimo nešto što čovjek inače ne može vidjeti? I tako sve druge osobine, kakve su, onakve kako Allahu dolikuju, savršene, potpune, ne znamo, niko nije vidio, ali vjerujem u to. Zašto? Zato što je to Allah rekao. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, spominjući jednu od niza kuranskih priča koje govore o dijalogu između Iblisa i Allaha, gospodara svih svjetova, pa ga Allah pita, kao što je suri Sad, ma mena'ake en tesu da nima haneqtu bi jedaj. Šta te je spriječilo da učiniš seđdu onome što sam ja stvorio sa svoje dvije ruke. Tako Allah kaže u suri sami. Jasnom, čistom, nedvosmislenom arapskom jeziku. U arapskom jeziku, braćo moja, ima jednina, dvojina i množina. Kod njih nije vi za dvoje, nego vas dva ili vas dvije. Čak ima i muška i ženska dvojina. Tačno precizno znaš o kome govori. I ovdje Allah nije upotrebio množinu nego dvojina. Na nekim drugim mjestima Allah subhanahu wa ta'ala spominje ruke u jednini ili ruke u množini. To će nam treba za kasnije. Da razumijemo šta je došlo tačno, nešto se šta odnosi. Ali ovdje je bitno da kada ovakav kontekst dođe, ovo se ne može nikako drugačije protumačiti nego doslovno. Tako vas su pravila arapskog jezika. Kaže, što te je sprečilo? da učiniš seždu onome što sam stvorio, ne kaže koga sam stvorio, sa svoje dvije ruke. Došlo je u hadisima i učinaci vjeruju da je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio Adama sa dvije ruke, sa svoje dvije ruke, svojim rukama. I da je Allah subhanahu wa ta'ala uredio i zasadio džennete u adn sa razilaženjem da li to jedan dio dženeta ili općento dženet cijeli, da je Allah uredio dio dženeta ili cijeli dženet svojim rukama. I došlo je da je Allah subhanahu wa ta'ala napisao te vrat svojim rukama. Ovdje Allah subhanahu wa ta'ala spominje nam kad govori o tome da je naredio melecima i džinima koji su bili tu među kojima je bio Iblis, da učine seđu Ademu nakon što ga je stvorio, pa je Iblis odbio kao što znamo, pa ga Allah pita šta te je sprečilo da učiniš seždu onome što sam stvorio svojim rukama. Kod Arapa ima pravilo da živa bića ili razumne stvari, kad se o njima govori, općento se govori koga, ne kaže se što. A ono što nema razum, Kaže se što? Predmet i druge stvari. Ima izuzetak s razlogom. Jer to je jezik poseban. Kad nazoveš razumno biće, oni, što sam, kao nešto što je nerazumno, onda time ciljaš njegov opis, a ne njegovo biće. To može biti nekada se počasti, nekada se skritikuje, zavis u kojem je kontekstu došlo, ali ima razlog svoj. Pa ovdje Allah subhanahu ta'ala stvori, spominje Adema i pominje ga po osobini posebno kojom je odlikovan na drugim. Zato što je njega Allah stvorio svojim rukama, a ostale je stvorio riječima budi bi, bi, bili smo i postao smo ili postali su i postaći. I zato kaže onome što sam stvorio. I to je odlika posebna. I Allah je odlikovao Adema na drugim za tom odlikom. Kaže što sam stvorio sa svoje dvije ruke. I to ima svoje. I Allah direktno opisuje sebe da ima dvije ruke. I kaže da je Allah Adema stvorio sa dvije ruke. I onda dođu novotari i kažu, kad god se spominje ruka, to time se simbolizira davanje ili snaga. Pa nećemo, kaže, spominjati ruka, nego ćemo reći snaga ili rećemo da, blagodat ili davanje. Da nam objasnite po kojem to jeziku, pogotovo pravilno arapskom jezika, može se uklopiti ta vaša priča sa ovim ajetom, kažu činjenci. Nemoguće koje su to dvije snage? Koje su to dvije blagodati? Jer to Allah ima samo dvije blagodati. Ako je snaga u pitanju, onda se Iblis može pohvaliti i odgovoriti Allah uzvišćom, reći pa imeni se stvorio svom snagom, čime se drugom? Nije odlikovan Iblis nad Adamom, nego Adam nad Iblisom. Što? Zato što je Allah Adama stvorio rukama. I to je jedan od ajeta koji isprčava to tumačenje krivo kojim su iskušani neki. Pa iz ovog ajeta vidimo prije svega to što je cilj ovih predavanja u ovom segmentu, da Allah subhanahu wa ta'ala ima ruke i da su one dvije. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala spominje, kao što je običaj u Kur'anu, da spominje raznorazne vrste nevjernika i njihove osobine i povezanost krivog vjerovanja sa krivim djelovanjem i krivim ponašanjem. Pa ovdje spominje jevreje, jevreje i kaže rekli su jedu Allahi maglule Allahova ruka je stisnuta. Nakon što su iskrivili te vrat i pisali i dopisivali u njemu ono što su htjeli, što je godilo, pokvarili su se u vjerskom i moralnom smislu. U akideckom istini i moralnom smislu pa su poznati bili i ostale po škrtosti između ostalog. I Allah subhanahu wa ta'ala ih opisuje da su rekli na jednom mjestu Allah je fukara, a mi smo bogati. Kad su to rekli, kad je Allah rekao i pozvao nas da dijelimo na njegovom putu kako bi nam on vratio na ovom i na onom svijetu. Pa je rekao Allah uzvišeni, ko će Allahu drage vole zajam dat, da mu ga on i šestruko vrati. Kažu, čim on traži od nas zajam, on je fukara. Na uzbilj. Kažu, između ostalog, Allah je škrt. Allahova ruka je stisnuta. Zašto? Kažu nekom dao puno, nekom dao manje. Čim je, nije, nije svima dao puno, automatski kaže nekom je škrtario. Pa Allah subhanahu ta'ala odgovara na tu šubhu i spominje i kaže rekli su jevreji, Allahova ruka je stisnuta, gullet ejdihim onu'inu bima kalu, stisnute su njihove ruke. Ili neka budu njihove ruke stisnute. I neka su prokleti zbog onoga što govori. Pa je Allah kaznio time da su poznati ko škrt narod. Od sebe i od drugih. I da onda kad dijele i prave raznorazne fondove, to rade samo iz jednog razloga iz onog razloga za koji smo mi preči od drugih. Bilo kojem, ovdje nije cilj da govorim samo o njima, nego općenito o onome ko zastrani. Oni su se uvjerili i znaju ono što nama Allah subhanahu wa ta'ala na više mjesta u Kur'anu i poslanih sallallahu aleyhi ve sallam u mnoštvu vjerovostnih hadisa govori da što više daješ, više imaš. Što više dijeliš, više imaš. Pa i onaj ko voli imeta kad se uvjeri, da mu se i metak počeo povećavati dijeljenjem, onda da mu počne da dijeli. Ne, ne radi Allahova zadovoljstva, radi onog svijeta, nego mu se poveća, vidi da mu ide. Da je to put. A ljudi znaju prije nekog posla velikog, kad dogovaraju nekakve poslove, velike biznise i tako dalje, znaju da udjele velike pare kako bi dobro prošli tamo. I krene ih. I to je Allahov zakon na zemlji. Bio vjernik ili nevjernik, ko više daje, više ima. I Allah subhanahu wa ta'ala čovjeka kad počne primjenjivati ovo pravilo nevezano, je li on iskren, je li on hoće ahirat ili dunjalog, za kratko vrijeme izbavi iz stanja onoga kome se pomaže onoga koji pomaže. I to je doprobano i takvi znamo puno. I prije nas, i danas, i bit će tako do sudnjenja. I to je Allahova blagodat. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا Prokleti su neka, zbog onoga što su rekli. pa su one od onih na koje se Allah rasrdio i koje Allah prokleo, kao što spominje više mjesta u Koranu, a profesor znači da je navene da Allahove milosti, što znači da čovjek mora biti kazni za tu stvar. Ako se ne pokaje. Bel je dahu mepsu tatani yunfiku kejfe ješa. Nego su, kaže, njegova obje ruke ispružene. Što aludira na darežljivost, kojim je Allah subhanahu wa ta'ala opisan kad kaže Iqra wa rabbuke ekran, uči, tvoj gospodar je najplemenitiji, najdražljiviji. Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, jer je hadisu sahihu, jednu Allahi mal'a, Allahu ruka je puna, seha'u lejni van nahar, dijeli puno, obila to dijeli danju i noću, Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u hadisku ciju, kad bi se i prvi i posljednji i ljudi i džini sakupili na jedno mjesto, sakupili na jedno mjesto, pa me zamolili svaku svoju potrebu, pa ja kad bi svima ispunio istovremeno sve potrebe, ništa se ne bi umanjilo od moje vlasti. Osim, kaže, koliko se umanji kad iglu umočiš u more. Šta uzme igla od mora? Ništa. Allah subhanahu wa ta'ala ima sve i daje svima sve. I došlo je u hadisu, zar nisi vidio koliko je Allah subhanahu wa ta'ala udjelio koji je stvorio nebesa i zemlje? Pa ništa to nije umanilo nego ono što ima kod njega. I Allah subhanahu wa ta'ala drži ruke ispružene dijeli i danju i noću i to obilno. Ali kasnije posle toga kaže yunfiku kejfe ješa, daje kako on hoće. Allah subhanahu wa ta'ala je savršeni gospodar. I radili smo osobinu njegove mudrosti. I naučili smo da Allah sve što radi, određuje, naređuje, propisuje, radi to iz mudrosti mnogobrojni, koje on poznaje. Mi nemamo njegovo znanje i ne možemo da dokučiti njegove mudrosti. I ima kur'anski ajet, u koje, iz kojeg se razumije jasno, govorio sam ga više puta, da Allah ljudima daje onoliko koliko im je dovoljno. Nekome da da više propao bi, nekome da uskrati propao bi. Allah te sa tvojim životom iskušao dovoljno dobro da na osnovu tvog života, tvog imetka, tvog zdravlja, tvojih blagodati iskušenja možeš na vrh dženeta ili na dnu dženem. Tamam ti. I kad Allah ti je nekom poveća, nekom smanji. I tad je najspravnije za njega i najbolje jer Allah je savršen, Allah ne greši. Zato kaže, nis, nije on škrt, pa je zbog toga nekome dao manje, a drugome više nego dijeli kako on hoće. A on hoće sprem, njegovi, sprem mudrosti koje on poznaje, a mi ne znamo. Mi ne razumijemo. Ne da se pita, mi bi već ženet ovdje imali. Ali za ženet treba rad, pa će se imati tamo. A opet da nas se pita, nas to bi neredno na kao što je poznato kad ljudima daš malo više kako nastane belaj još na ovom svijetu prije onog svijeta. Pa ovdje Allah subhanahu wa ta'ala spominje sebe i opisuje da ima dvije ruke i da su dvije ruke ispružene i da dijeli, a da dijeli kako on hoće, a ne kako mi mislimo da treba. I to je ono što je dovoljno da ovdje spomenemo od ajeta vezanih i hadisa što sam spomenuo usput vezanih za zato da mi vjerujemo kao su vjerovali muslimani od pamti vijeka da Allah subhanahu wa ta'ala ima ruke i da ima dvije ruke. I došlo je u nekim ajetima kad se kaže u Allahovim rukama i da Allahovim rukama množina I ovdje Allah nije negirao kad su rekli Allahova ruka je stisnuta, nije negirao tu formulaciju Allahova ruka. Jer je poznat u arapskom jeziku kad se, jednina pri, pri, kad se jednina pripiše nekom ili doda nekom od nekih bića, onda to ima općenito značenje. Nije neci da se tu broj, nego osobina. A množina, kad je došla učenjaci, je tumačena na dva načina, kažu time se hoće reći ili po jednom od dva mišljenja da je najmanja množina u arapskom jeziku dvoje, ili također vrsta s tim da množina odgovara u nekim situacijama više, jer se time hoće pohvaliti više, kada je pitanje da rešli bosti neke druge stvari. A kada je u pitanju preciznost, kada je Allah htio da precizno odgovori i objasni neke stvari, onda je spomenuo tačno kako jeste, to je dvojina. Pa kažu islamski učenjaci, na to da Allah ima dvije ruke, ukazuje Kur'an i sunet, i konsenzus prvih generacija muslimana, svi su bili na tome stavu i to je ispravan stav da Allah subhanahu wa ta'ala ima dvije ruke onako kako njemu dolikuje. Kaže Allah u poslanici sam jednom drugom hadisu, tumačeći riječi Allaha subhanahu wa ta'ala وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْدَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامِةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِ On je Allaha ne veličaju kako ga treba veličat, nisu ga spoznali kako ga treba spoznat, a cijela zemlja će biti u njegovoj šaci na sudnjem danu, a sva nebesa ili sva i nebesa, sva su u njegovoj desnoj ruci. Došlo je u hadisu da će Allah subhanahu wa ta'ala uzeti nešto od stvorenja, kao smo govorili, u desnu ruku, a nešto u drugu. U jednoj predaj stoji u lijevu, a u trećem hadisu stoji Allah ili svemilosni obje, obje ruke svemilosnog su desne ruke. Pa sjeća se neko kako spojiti između ovoga? Kako ovo tumačiti? Da li Allah ima de, reći? Tu se one, tumači tako što ukazuje se dvije desne ruke, da se e, ne bi rekao jedna je slabija, a druga je jača. kod nas kod ljudi, neko je dešnjak, neko je ljeva, pa jedna je slabija, druga je jača. Da Allah ne gradi ženeta, povećajte se nije. Dakle, ispravljan stav je da Allah subhanahu wa ta'ala ima dvije ruke, lijevu i desnu, kao što je došlo u opisima, a ima i drugo mišljenje, koji su rekli, kažemo, dvije su desne i ne razmišljamo dalje oko toga, sigurnije i tako kažu. A ovo, obje ruke su desne, da se otploni, znači moguća šupa, da neko pomisli da je jedna slabija od druge, kao što je to kod ljudi, nego su obje potpune. I Allah subhanahu wa ta'ala nas je obavijesti o tome i mi to vjerujemo. I učenjaci prvih generacija muslima su bili složni na tome. I tu nije bilo razileženje dok neko nije izmislio novotariju da bi to moglo biti poređenje, pa hajdemo negirati, pa prepraviti, pa onda ubaciti nešto od sebe, pa reći moć ili pomoć, pa to je nespojivo sa ajetima, hadisima, koncenzusom, razumijevanjem, pravilima arapskog jezika i mnogim drugim stvarima. Allah subhanahu wa ta'ala kad nas postiče na, dijel, na dijeljenje na Allahovom putu, na pomaganje drugima, na pomaganje njegove vjere, spominje ili objavljuje svom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sallame da kad čovjek udjeli sadaku, makar bila u pitanju jedna datula, Allah je uzme u svoju desnu ruku, pa je kaže odgaja, umnožava, kao što neko od vas svoj metak umnožava, ili svoje stade, kako je već došlo u hadisu. Dok ona ne raste poput brda ili planine, a zatim se to stavi na, na vagu na sudnjem danu. Što govori o vrijednosti sadake. Taj hadis koji je propi objavljen da postakne na sadaku, mi kažemo da, hadis je objavljen da postakne na sadaku. I ovi ajeti govore o Allahove darežljivosti i o Allahove blagodatima. I hadis u kojem se spominje da se Allah spušta na ovo nebo i pita ima li ko da traži oprosta, ima li ko da dovi da mu dovolim i tako dalje. Prije svega su objavljeni da nas postaknu da ustajemo u, taj, u tom dobu, tom dijelu noći, da molimo, da tražimo, da dijelimo i tako dalje. Ali mogao je Allah reći ja primam dove u zadnjoj trećini noći pa me molite nego je objavio da se on spušta i približava. Pa nije ispravno reći, bitno je dovit, a nije bitno šta ono prvo znači. Nego treba Allahu vjerovati u prvom i drugom dijelu, ne samo kad nama treba, kad nama godi. Tako i ovdje. Da, Allah postiče ovim stvarima na djenjenje, zabranio je škrtost nama i tako dalje, ali je pritome spomenuo da on ima ruke. Jesu njegove ruke otvorene, jesu njegove ruke pune, da dijeli danju i noću. Hoće od nas ujedno da vjerujemo i tu informaciju. Da ga spoznamo, jer što Allaha bolje spoznaš, ispravnije mu i bolje robuješ. Nakon toga je šeheh spomenuo ajete koji govore o tome da Allah subhanahu wa ta'ala ima oči. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala naređujući poslaniku وَاسْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا Osaburi, izdrži na Allahovim propisima. Ti si, kaže, pod našim očima. Ili naše oči su s tobom, kad bi bukvalno prevodili. Allah subhanahu wa ta'ala često u Koranu spominje i govori za sebe u množini. Zato što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio Kur'an na arabskom jeziku, a običaj Arapa između ostalog je bio kad se neko veliča ili kad nekog veliča da ga se persira ili da sam sebe persira. Kod nas u našem jeziku je to malo drugačije, nekad je negativno, nekad nije, ali Allah objavio Kur'an na arabskom i kod Arapa je to potpunost. Allah je onaj koji svu veličinu posjeduje i svo veličanje zaslužuje i on sam sebe veliča i traže od nas da ga veličamo, pa kaže mi za sebe. Što ne znači da ih ima više, nego da je on, subhanahu wa ta'ala, onaj koji se veliča sam sebe i kojeg moramo veličati. I ovdje kaže naše oči, govori o sebi i koristi u množini. Kaže osabori na Allahovim propisima. Šta to Allah propisuje? Šarijat. Sudbino. Ko je u pravu? Da se kloniš na rama. Svi. Koliko nas rodina hoće, svi ste u pravu. Jeste Boga. Allah je propisao sudbinu i šarijat. A u šarijatu su naredbe, obavijesti naredbe i zabrane. U obavijesti se mora vjerovat. Boga mi treba osaborit. Pa izvršavati naređeno. Ustrajati, izdržati cijeli život da primjenjuješ ono što je propisano. I treba osaboriti pa se sustegnuti od zabranjenog. to ono što ti duši godi, što tijelo traži, što svi radi, a ti ne smiješ, radi Allaha. I treba osaboriti također na takozvanim udarcima sudbine. I sve je to od Allaha subhanahu wa ta'ala. Na iskušenjima. I kad Allah naređuje osabori, na Allahovim propisima, znači osabore na naredbama, osabore na zabranama, osabore na iskušenjima. I to one tri vrste sabora koje se vade i taj propis izlači između ostalog iz ovog ajeta kao što spominju komentatori Kur'ana. Kaže, fe inneke bi a'junina. Mi te gledamo svojim očima, ako hoćemo prevesti onako kako značenje ukazuje, a ne doslovno. Allah subhanahu wa ta'ala poručuje, poručuje poslaniku o samim tim nama. Radi, ja te gledam. Kad radiš dobro, trud se radiš kako treba i ja te gledam. Kad hoćeš u haram, ostavi ga, ja te gledam. I kad te iskušenja snađu, kad dođeš pored kjabe da klanjaš, pa ti od deve kamile drob na leđa baci, kad te spletke spremaju, kad te ubit hoće, kad ti neprijateljstvo pokazuju, kad te okrvave u tajfu, kad ti stavljaju na čistoće pred kuću i trnje na putu, ja te gledam, ja sam s tobom. Osaboj, ne boj se. Izdržat ćeš, jer ja sam to iskušenje propisao, a ne opterećujem preko mogućnosti. Sve su to poruke. Ali mogu Allah reći, ja te vidi, pa da kažemo, vjerujemo u Allahovu osobinu vida, a ne moramo, ne potvrđujemo niti negiramo oči jer nisu došli u Kur'anu i sunetu. Nog Allah ovdje spominje i kaže ja te gledam svojim očima, pod mojim si okom, što bi rekli kod nas. Pa nam potvrđuje i obavještava da on gleda i da gleda očima. I samim tim vjerujemo da Allah subhanahu wa ta'ala ima oči. Zašto ovo govorim? Zato što mi ne sumnjamo da Allah čuje i da Allah ima osobinu sluha. I der smo o tome cijeli držali, o sluhu i vidi. I mi kažemo Allah gleda očima, a ne kažemo da Allah sluša ušima. Da li kažemo da Allah nema uši? Ha? Ko zna? Ne kažemo što? Nije došla nebi. Ni potvrda negacija. Mi Allahu ne govorimo bez znanja ništa. Ali ne kažemo da Allah ima uši. Jer nije došla ni u Koranu i sunnetu. Kažemo da Allah čuje. I kažemo da Allah vidi i gleda. I da gleda očima. Zato što je došlo spomen očiju na više mjesta u Koranu. U jedini i u množini. U jednom vjerodosto, ne vjerodostojnom hadisu slabom kojim su neki dokazivali, a nama to ne treba zato što je daif, se spominje i dvojina. Kaže u drugom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala spominje slučaj Nuha, a nehi se nam, koji je, koji je iskušan time da mu je naređeno da gradi lađu na kopnu daleko od mora, pa je dok je svo vrijeme dok je gradio lađu morao da trpi ismijavanje oni koji su prolazili pored njega i govorili im ono što su govorili. Pa je u jednom momentu rečeno mu neće niko više te tvoje vjere i to što ti pričaš, to niko neće prihvatiti, čeva pričaš Pa je zavapio i zadovio Allahu subhanahu wa ta'ala, rekao, enni maglubun fantasir, savladan sam, pomozi me. Pa je Allah naredio da gradi lađu, pa je se gradio lađu, pa je Allah dao potop, znamo svi tu priču, istini tu. Pa kaže, وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْوَاحٍ وَدُسُرٍ Mi smo ga, kaže, ponijeli na onome što je izgrađeno od ploča i drvenih eksera. spasio im Allah život na drvetu u vidu ploča i eksira. I to potopio sve ostale na zemlji koji se nisu našli na pločama i na ekserima drvenim običnim. Bili su možda u, u kamenim zgradama, dvorcima, bili su nečemu jačim, ali nikad im je rečeno pravi lađu od drveta, jedni su htjeli i pravili, a drugi su odbili kad je rečeno peni se na lađu, spasit ćeš se, oni koji su vjerovali, navikli da vjeruju i da po vjerovanju djeluju, oni su rekli dobro, sad se to od nas traži, kad se kaže klanjaj podne mi klanjamo, kad se kaže posti Ramazan i postimo, kad se kaže pravi brod mi pravimo, kad se kaže peni se na brod mi se penjemo, vjernik si, navikuo si. Njegov sin kaže ja ću na brda, neću na lađu. Brdo je veći. Pa mu to nije pomoglo. Vjernik je vjernik zato što vjeruje i po vjerovanju djeluje. I to je uzrok spasa na ovom i na onom svijetu. Nije bitno čime ćete Allah spasiti. Je to čvrsto ili je, sta, ili je nešto labavo? Je li stabilno ili nestabilno? Ako Allah kaže budi biće, dovoljno. Pa kaže ponijeli smo ih na tome teđribi ajunina koja je plovila pod našim očima. S našim očima koju smo mi gledali svojim očima dok plovi i nije mogla potonuti. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Jazaan ima lemen kane kufera. Kažnjeni su, u jednom tumačenju, kažnjeni su oni. I to je bila kazna onima koji su nevjerovali. Ili to je bila nagrada onima koji su ulažu tjerivani, kad su pitani vjernici. Jer je Allah subhanahu wa ta'ala potopio tim potopom sve one koji nisu vjerovali i kod Allaha nema bliži i dalje. To što je on poslanikov sin nije mu ništa koristilo. Nego je ostao ibret do sunnjeg dana svima nama. Pa ovdje Allah kaže da je ta lađa plovila kao što kaže gospoda se da za sebe pod našim očima, s našim očima, to je gledao sam ja i motrio na tu lađu očima, pa potvrđuje, i obavešta nas da ima oči, makar negirao, neko negirao i mi vjerujemo da Allah ima oči, a usto nam govori ono što je ciljano da je Allah motrio na tu laž. Pa kad nađe do tefsirima da ovo znači da je Allah motrio na, na, na, na tu lađu, to je istina. Mi to vjerujemo. I to je cilj ajeta. Ali ujedno je i obavijest da Allah ima oči. I u to vjerujemo i to je istina. Mogu je Allah reći ja sam gledao tu lađu. Ili ja sam čuvao tu lađu. Nije nego je rekao onako kako je rekao, zato što od nas hoće da vjerujemo ono što je on rekao, što je objavio. Pa je bitno da se ovo razumije i da mnogi nakupe tako tefsira, neki koji su spomenuti onako radi nekog drugog razloga, pa autor tefsira koji je bio na sunnetu, na ispravnom vjerovanju, spomenuo ovdje se cilja vid. Nije on time negirao oči, nego je htio reći šta je glavna poenta i oni uzmu neka, evo i on je bio na tom stavu, i on je negirao oči, i on je tumačio i tako dalje. Ne, nego je on spomenuo ono što je spomenuto, kao što je slučaj sa spuštanjem i malo prizam spomenuo primjeru. Allah subhanahu wa ta'ala kad govori o još jednom poslaniku, opet spominje oči. Spominje priču o Musa alaihi sallam. Svaka ova priča služi je za sebe. Jer je niz dersova. Musa alaihi sallam. Faraonom najveći neprijatelj. I da stvar bude gora i poraz bolni, Allah mu pokazao usnov kako će završiti i on se trudio da spriječi. Ali ima jedno pravilo. Iza dža al qadar ami al basar. Kad dođe kadar, zaslijepi pogled, kažu učinjaci. Ima jedno drugo pravilo. La al hadaru min al qadar. Ne koristi oprez protiv sudbine. I to moramo znati što će biti, bit će. I moramo da se čuvamo ali se neće sačuvati od onoga što ti je propisano da zadesi. Ko to? Kad bi te svi čuvali. Šeha Abdelkerim Hudajr spomine jednu priču koju spomenuli prije nas učenjaci u svojim dijelima, da je čovjek usnio da će oženiti prostitutku koja je počinila sto puta blud i da će umrijeti povodom ili sebebom uzrokom pauka. I ne znam prvi dio sna sam zaboravio kako ide. Jer on je znao kome se radi. Kad se rodilo to dijete i kad je vidio te znakove koji su viđeni u tom prvom dijelu sna, naveo ga je šetan da uzme nož i probode stomak toj bebi i pobjegne skroz u drugu državu kako bi spriječio to što se desilo. Pa je živio decenijem u drugoj državi stekao veliko bogatstvo i po drugim identitetom se vratio u svoju zemlju, smatruši da je to završena stvar. Pa je rekao tamo nekoj uglednoj i poznatoj ženi, nađi mi najljepšu djevojku ovdje u kraju, hoću da je oženim. Najljepšu ženu, ne zanimam koje što je, samo da je, da je najljepša od svih. Pa se oženio i prvo brašno večer vidio je ožiljak na stomaku i znao je da je oženio onu koju za koju je misle da je ubija. Pa je pitao šta ti je to, pa mu je rekla neki tako, bilo to i to. Pa je pitao kako se živjela? Kaže, svakako. Koliko si puta blud počinila? Kaže, puno. Baš puno, baš puno. Jel sto puta, kad nisam brala moguće? On je već znao da je to sto puta pa je, kaže, zbog ljepote, žestoko se u nju zaljubio. Umjesto da je se kutariše na vakat. Jer je suđeno da bude ono što biti mora. Jer ovdje je opasnost kad ljudi popuštaju vjeri zbog nekih ciljeva, ako biva on će nešto kasnije popraviti, da može sebe pokvariti. Pa je, kaže, naredio i uložio svo svoje bogatstvo da se napravi dvorac za nju poseban od mrmera, u koji ni pauk ne može ući. Pa je došao jedne kuće, jedne prilike kući i vidio ženu kako plače i kaže da je ujeo pauk. Našao put, mora naći. Pa je nešto se desilo što se desilo s, to, s tom ranom, raširilo se i povodom toga je umrla. Pojenta je da oprez, koliko god se ti trudio, protiv onoga što je Allah odredio, ne može ništa koristiti. I to nam daje smiraj u životu. Kad se nešto desi, smiri se, moralo se desiti. Nastavi dalje. Tako je faraon usnio da će biti smaknut do strane sina, djeteta od iz tih Benu Istaila. Pa je između ostalog počeo da ubija svu mušku djecu, pa su skontali će ostati tako bez robova, pa su jednoj godini ubijali, jednoj ne. Allah je uredio, baš u toj godini se rodi Musa, ne Hisena. Pa se niz stvari desilo za koje Allah kaže وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُسْنَعَ عَنَ عَيْنِي Prosuo sam, kaže, na tebe, spu, bacio sam na tebe, spustio sam na tebe ljubav od mene i da odrastaš pod mojim okom, pod mojim budnim okom. Šta je Allah subhanahu wa ta'ala dao Musa'u? Kažu učinaci, Allah ga zavolio. To je jedno značenje. Kažu drugi, Allah je dao da ga ljudi vole. To je drugo mišljenje. Kažu treći, volio ga je Allah i ljudi. Šta je dokaz? Dokaz je pravilo u tafsiru kod jednog dijela učenjaka koji je ispravno pravilo da kad god ima više mišljenja koji jedan drugog ne isključuju, a nema dokaza koji određuje ovo ili ono da se uzmeju sva ta značenja. Pa je ispravno da je Allah s.w.t. volio Musa jer Allah voli vjernike i poslanike posebno među njima i da je spustio ljubavost koja voljeli svi kogu ga vidi. Pa ga je zavol, oni su ga spasili, faraonovi ljudi, Pa ga je žena faraonova za prvi pogled zavoljela i odmah je rekla da ostavite ga, nemojte njega, može nam koristiti i tako dalje. Pa su ga odgojili najboljim odgojem onoga koga su tražili da ubiju i htjeli da ubiju. Allah je spustio ljubav i Allah je dao da on odrasta pod Allahovom pašnjom, pod Allahovom brigom, pod Allahovim nadzorom u sve čudnije od čudnije okolnosti. Prva stvar, Allah naređuje je nadahnućem ili savjetom njegovoj majici da ga baci u sanduk pa u rijeku. Osnova kod majke je kad bi vidjela svoje dijete u rijekci u sanduku da bi ga čupala nazad, ne, nikad ga neće baciti. Ali kad Allah hoće to budi. Pa je to čudo. Pa ga je bacila da bi ga spasila. Uz obećanje da će joj biti vraćen da li to bilo usno, ili je bilo nadahnuće, ili je bio neki savjet u vidu meleka u ljudskom liku, ili od ljudi, uglavnom ona je znala i bila ubiđena da će biti vraćen. Ali pa priroda radi. Pa ga je bacila. Pa je Allah dao da ga voda ne proguta, nego da ga izbaci i da ga nađu. Pa nije dao da ga nađe neki drugi iz iste narode, iste porodice, pa da ga ubiju kod njega. Umjesto kod svoje majke. Nego da ga nađu u faraonovi ljudi. Pa je Allah dao da ga prihvate od njih, pa da odrasta na dvoru. I da odrasta kod onoga čiji će sebe smrti smaknuća biti. Zatim ga Allah čuvao svo to vrijeme. Zatim Allah zabranio da hoće bilo čijem neko se neko svoje majke. Pa mu Allah kao bebu već vratio majci. Allah ga kao bebu vratio majci već odmah ubrzo. Pa Allah dobro zajedno odrastaju tu. I Allah je dao između ostalog da on prijeđe i more, a da faraon njegove vojske ne prođu na kraju. Poznate nam također priča, ali kad gledamo sve te detalje, to su čudo na čudima. Jer Allah kaže ti ćeš odrastat pod mojim nadzorom i spomeni tu svoje oko. Pod mojim oko. Kad se kaže oko, ili jedinka, jednina, pribriši se, pripiši se nekom biću, u alavskom arapu je cilj osobina, a ne broj. Dakle, da Allah ima oči i da tim očima gleda. Međutim, ovdje postoji razlaženje kod Selefa, da li Allah ima više očiju, ne znamo koliko, dva ili više, ili Allah ima isključivo dva oka. Jer nije došlo u dvojini kao kad su u ruke. I kad bismo rekli da Allah ima više očiju, zato što je to osnova, na osnovu ovih ajeta, mi ne bismo time Allaha ružnim smatrali, jer Allah je savršen, mi to uvjerujemo i ničemu nije sličan. I sve što Allah sebi, o, sebi obavijesti je potpuno. I u tome će ljudi uživati. To što mi ne možemo da skontamo je naš problem i naša mahana, naš nedostatak, naša nemogućnost. I zato nije isključeno ima uleme koja kaže Allah ima više očiju, ne znam koliko, možda dva, možda više gdje se razila za učenjaci da li je najmanja množina dvoje ili troje u arabskom jeziku, osnovno. Pa neki kažu ovdje se cilja dva oka, zato što je najmanja množina dvoje. Neki kažu hadisi tumače direktno, ali hadis je slab. Neki kažu hadisi tumače indirektno, o tome ćemo pričati malo kasnije, ali kažu osnova je više, troje. Množina, ne znamo koliko, nije rećan broj, rećan da ima oči. Pa nećemo reći ni dva, ni tri, ni pet, nego ćemo reći da Allah ima oči, I onaj ko bude gledao Allaha subhanahu wa ta'ala dženetu, vidjet će i tu stvar i u njoj će uživati. A do dotad vjeruje. Kao mnoge druge stvari što vjerujem u njiha ne znamo o Allahu subhanahu wa ta'ala. Dio učenjaka, i to je veliki dio učenjaka, tvrdi da Allah subhanahu wa ta'ala ima dva oka, bilo na osnovu hadisa koji nije vjerodostojan, ili na osnovu hadisa koji je vjerodostojan, ali koji indirektno govori o tome. Allah subhanahu wa ta'ala kaže znajte da je Dejjal čorav, a da vaš gospodar nije čorav. E'avar. Ali skod Bukhari i kod drugi. Kada govori o Dejjalu. Kako preznat, prepoznat Dejjala? koji kaže ja sam Bog i kaže kišni pada i ona pada i kaže zemlji izvadi plodove i ona vadi i pravi čuda. Prepoznat ćete po tome što je čorav. Avar. Avar se kaže samo za onoga kome jedno od dva oka nisu normalna. Kod Araba. Tako kažu činjaci jezika. Čorabu jedno oko. Ko oba oka nisu u redu, kaže se slijep. Vezume šta je sebe. U jednom hadisu je došlo desno oko mu je čoravo, nesposobno. Izgleda kada je poput groždici. Što znači da je lijevo u redu. Kaže poslanik sam, znajte da je deđal čorav u desno oko, a da vaš gospodar nije čorav. Pa dio učinak iz na osnovu ovog hadisa, i čak neki pripisuju ižma Selefa također, prije, Allah najbolje zna šta je istina, ima razilažen dan danas kod učinaka, ehli sunneta, kažu ovo je išaret indirektan, na osnovu je dostova hadisa da Allah subhanahu wa ta'ala ima dva oka i tako vjerujemo i odbacujemo onaj slab hadis, iako je direktan, jer nam ne treba ono što je slabo, ali ovdje razumijemo iz ovoga da Allah ima dva oka, drugi kažu reći ćemo oči, nećemo precizirati da to dva ili više, ali mi vjerujemo da Allah subhanahu ta'ala ima oči i da tim očima gleda i da tim očima vidi i da sve vidi i da sve istovremeno u svakom momentu gleda. I to nam daje korist da moramo da pazimo kada radimo naredbe kako ih radimo ili dobra djela, da to bude kako treba. Jer te Allah gleda u momentu dok to radiš, alladhi yarake hina taqum, kaže poslanik sallallahu onaj koji te vidi i gleda kako klanjaš, wa taqallubaka fi sajidin, i dok se pregibaš u namazu. Također kad radimo ili hoćemo da radimo ili nas duša ili neko nagovara da radimo grije, da znamo da nas Allah u svakom momentu gleda pa da ostavimo i kad zapadnemo belaje iskušenja raznorazna, da se sjetimo da nas Allah gleda i da Allah nije nemaran prema tome i da Allah vidi onove ko nam zolom čini ili hoće da nam nešto spletkari i da Allah ako dopusti to je hajr za nas i da će kad nas Allah spasit i sačuvat kao što je spasio sve one za koje kaže ja te gledam. I ovim riječima ja te gledam, to je poznato u svim jezicima, Poznate kad malo dijete, na primjer, hoće negdje nešto da radi ili negdje da ode po mraku, pa je običaj bio ljudi da izađu i kažu, hajde ti ja te gledam, ne može ništa pomoć. Ali gleda ga. Pa ovaj osjeća sigurno što zato što ga neko gleda. Ili kad nešto radi, ili radi početnik, pa ona njegov mentor, instruktor, kaže, hajde, uradi, ja te gledam, tu sam, intervencija ću. Pomoću ti, ako pogriješiš. I tako dalje. Pa je velika utjeha u tome i korist za našu vjeru i za naš dunjaluk kad znamo da nas Allah subhanahu wa ta'ala sve stalno u svakom momentu vidi i gleda. I kad insan bio svjestan toga da ga Allah stalno gleda, bio bi Mohsin, bio bi Eulija, bio bi od onih koji Allah obožavaju kao da ga vide, jer znaju da ako on ih ne vidi, da ako on njega ne vidi, onda on ih vidi. Pa molim Allah subhanahu wa ta'ala da su put i napravi put, poveća nam vjerovanje i povezniće nam znanje o njemu subhanahu da nas pomogne da dok živimo sebi i drugima dobro činimo, a kad preselimo na smrtne muke budu zadnje muke koje osjetimo, da nas uvede u džene sačuva džahennema. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى